بسم الله الرحمن الرحیم درس 23 نهایه الاعراب المحلی اعراب محلی بعد از اینکه بحث اعراب رو توضیح داد میخواد بگه که بعضی از کلمات اعراب محلی دارند إذا وقعت كلمة من الكلمات المبنية في موضع من المواضع السابقة زمانی که واقع بشه کلمه ای از کلمه های مبنی در جایی از جایگاه های قبلی یعنی در جایگاه رفع قرار گرفت مثلا کلمه مبنی فائل شد یا در جایگاهی نصب قرار گرفت مثلا مبنی اومد و منصوب واقع شد یا در جایگاه جر قرار گرفت کلمه مبنی اومد و مجرور واقع شد یلزم ان ننطق بها کما سمعنا لازم است که ما این کلمه مبنی رو تلفظ کنیم همانطور که آن رو شنیدیم نه اینکه بیایم اعرابش رو تغییر بدیم بلکه همانطور که شنیدین نطقش کنیم ولكن نعتبر انها في موضع رفع او نصب او جزم او جر ولكن اعتبار میدهیم اون کلمه مبنی رو بر این اساس که در جایگاه رفع هست یا نصب هست یا جزم یا جر یعنی میگوییم محلن مرفوع چون اینجا در جایگاه رفع قرار گرفته و اگر در جایگاه نصب قرار گرفت میگیم محلن منصوب اگر در جایگاه جر قرار گرفت میگیم میگوییم محلن مجرور پس اعتبارش بر همین است که در جایگاه رفع یا نصب یا جزم یا جر هست حسب ما یقتضیه الموضع بر حسب جایگاهی که دارد اگر منصوب بود میگیم محلن منصوب مرفوع بود محلن مرفوع مجرور بود محلن مجرور مجزوم بود محلن مجزوم نحو مانند این مثال هو عالم اینجا هو کلمه است مبنی چون زمین است ولی در چه جایگاهی قرار داره در جایگاه رفع قرار داره یا نصب یا جر یا جزم میگویم در جایگاه رفع چرا چون اینا دو تا اسم هستن که اسم دومی خبر میده از اسم اولی لذا اولی رو میگن مبتدا دومی خبر پس هو اینجا مبتداه ولی چون مبنیه ما نمیاییم تغییرش بدیم بلکه محلن اونو مرفوع میدونیم پس میگیم هو مبتدا محلن مرفوع عالمان خبر مرفوع بازمه یا هو فاضل انه میگیم حرف مشبهه هو اسمش محلن منصوب فاضلون هم خبرش مرفوع با زمه من صدق قصده حسن عمله اینجا در من صدقه اگر در اذهان مبارکتان باشد این من از ادوات جزم بود ولی صدقه که فعل شرطه مازی هست مبنی هست لذا میگیم محلن مجزوم و در جواب شرط باز هم فعل ما مبنی است میگوییم محلن مجزوم پس صدقه محلن مجزوم حسنه هم محلن مجزوم إيضاح عرفنا بالتفصيل المواضع التي يكون فيها الفعل مرفوعا والتي يكون فيها منصوبا والتي يكون فيها مجزوما با تفصيل دانستیم جایگاه روك رو فعل در اونجا مرفوع میشه یا جایگاه هایی رو فعل در آن منصوب میشود و جایگاه هایی فعل در آن مجزوم میشود وكذلك المواضع التي يكون فيها الاسم مرفوعا والتي يكون فيها منصوبا والتي يكون فيها مجرورا و همچنین دانستیم جایگاه هایی اسم در اون جایگاه ها مرفوع میشه و جایگاه های رو که در اون منصوب میشه و جایگاه های رو که در آن اسم مجرور میشه و عرفنا انه متى حل فعل او اسم في موضع منها نرفعه او ننسبه او نجره او نجزمه و دانستیم هرگاه فعل یا اسم در موضعی که و دانستیم هرگاه قرار گرفت فعل یا اسم در جایگاهی از آن که مرفوع میکنیم آن را یا منصوبش میکنیم یا مجرورش میکنیم و یا مجزومش میکنیم پس تمام اینا رو قبلا خوندیم و دانستیم جایگاه نسبش رفعش جرش یا جسمش رو مالفه فعل غیر ان من الافعال والاسماء ما یکون مبنیا با این فرق که بعضی از افعال و اسما مبنی بی باشند یعنی لا یتغیر آخره ابدا به تغییر تراکیب کما علمنا یعنی آخرش هرگز تغییر نمی با تغییر ترکیب آنطور که دانستیم یعنی با تغییر جایگاه و ترکیب آخرش تغییر نمی کند این رو هم البته در قسمت مغرب و مبنی دانستیم فهذا المبنی پس این مبنی است یعنی همچنین کلمه ای که آخرش تغییر نمی کند در هیچ ترکیبی این مبنی است اذا وقع في موضع من المواضع من مواضع الرفع او النس او الجز او الجر لا نغير آخره نظرا لوقوعه في ذلك الموضع أي لو جعل مكانه اسم معرب لظهر عليه الرفع او النصب مثلا پس این مبنی است زمانی که واقع شد در جایگاهی از جایگاه های رفع یا نصب یا جزم یا جر آخرش رو تغییر نمیدهیم آخرش رو تغییر نمیدهیم با توجه به اینکه در جایگاه رف یا نصب یا جر یا جزم قرار گرفته ای یعنی انه لو جعل مکانه اسم معرب اگر سر جای این کلمه مبنی اسم معربی قرار داده میشد لظهر علیه الرفع او نصب مثلا البته که رفع و نصب درش مثلا ظاهر میشدند پس مبنی چنین نیست و بنان على ذلك يقال في مثل هو عالم بنابر این در جمله مانند هو عالمون گفته می شود هو مبتدا مبنی علی الفتح فی محل رفع هو مبنی است مبنی بر فتحه است که قبلا هم اینو خوندیم محلا مرفوع و در جمله مانند انه فاضلون میگوییم ها اسم انه هست مبنیتون علی الضم فی محل نصب مبنی بر ضمه هست محلا منصوب و در جمله من صدق قصدهو حصل عمله صدقه فعل ماضی مبنی بر فتح محلن مجزوم چون فعل شرط هست قصد قصدو مضاف الیه هست هو هم قصدو فائل هست هو مضاف الیه هست پس قصد نقشش فائل هست و مضاف هست فاعل هست مضاف هست به ما بعدش والها مضاف الیه مبنی علی الضم ها قصدهو مبنی بر زمه هست ولی محلل چه هست مضاف الیه جسیا بود مجرورات پس محلن مجرور هست و على هذا القیاس بر این شکل پس من صدق قصده حسن عمله ترکیبشو همش انجام نداده من میشه از ادات شرط صدقه میشه فعل ماضی مبنی بر فتح قصدو فائلش مرفوع علامت رف زمه و مضاف هو مضاف الیه محلن مبنی بر زمه محلن مجرور چون مضاف الیه هست حسونه فعل ماضی مبنی بر فتحه عملو فائل مرفوع علامت رفع زمه خود حسونه چی هست محلن مجزوم هست چرا محلن مجزوم هست چون جزای شرط هست عملو فائلش مرفوع علامت رفع زمه هو باز هم مبنی بر زمه اما محلن مجروف چون مضافون الیه هست عمل فائل حسنه هست و مضاف هست هو هم مضافون الیه هست این شد اعراب محلی پس کلمات مبنی اعراب محلی دارند اما کیفیت الاعراب کیفیت اعراب و آخرین درس است کتاب جلد اول کتاب دروس النحوی کیفیت الاعراب کیفیت اعراب مما علمنا مما تقدم علمنا مما تقدم لنا أن الحروف الهجائية تتركب منها جميع الكلمات دانسين از بحثهایی که راد شد حروف هجائي از حروف هجائي كلم تمام كلمات از حروف هجائي تشكيل مشاوند وأن الكلمات وكلمات فعل واسم وحرف اسمه فعل حرف مباشر وأن من الكلمات ما هو مبني وأن الكلمات فعل واسم وحرف وهمان كلمات فعل واسم حرف مباشر وأن من الكلمات ما هو مبني وما هو معرب وهمان بعضی از كلمات مبنيا وبعضی دیگر معرب وأن المعرب يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما أو مجرورا و معرب یا مرفوع می باشد یا منصوب یا مجزوم یا مجرور و, عرف عرفنا مواضع ذلك و جایگاه های مرفوع و منصوب و مجزوم و مجرور رو یاد گرفتیم فلا يعصر علينا بعد ذلك اذ رأينا عبارة ان نقرأها صحيحة سخت نیست بر ما بعد از این شناخت زمانی که عبارتی رو دیدیم که به شکل صحیحش بخوانیم و نمیز کلماتها بأن نعين الاسم والفعل والحرف منها وتشخيص تشخیص كلمات عن آن بقوليك مشخص كنين اسم وفعل وحرف از آن را و نبین المبنی و معرب را بيان كنين ونميز المرفوع والمنصوب والمجزوم والمجرور وتشخيص و مرفوع ومنصوب ومجزوم ومجرور را ونذكر سبب ذلك وسبب هری كزان را ذکر کنیم و هذا يسمى عندهم بالاعراب و این در نزد آنها اعراب نامیده می شود و این مسئله در نزد آنها چه نامیده می شود؟ اعراب نامیده می شود فنقول فی مثل پس در نتیجه در جمله مانند این جمله میگوییم لا یؤخر احد عمل اليوم لغد پس در نتیجه در جمله مانند لا یؤخر احد عمل اليوم لغد چی میگوییم یعنی چطوری اعرابش میکنیم داره توضیح میده میگوییم لا حرف نهی لا نه لا يؤخر احد عمل اليوم لغد لا اگر لا يؤخر باشه مشکلی نداره میتونه بیاد ولی اعرابش فرق میکنه لا يؤخر احد عمل اليوم لغد معنیش اینجوریه اگر لا رو نافیه حساب کنیم به تاخیر نمیاندازد کسی عمل امروز را برای فردا ولی اگر این لا رو نه حساب کنیم که در کتاب لای نهی هست خودش داره ترکیبش میکنه بعد از این میگه لا یؤخر احد عمل اليوم لغد تأخیر نیندازد کسی عمل امروز را به فردا لا لای نه هست نهی هست به تأخیر نیندازد کسی عمل امروز را به فردا در ترکیب این جمله چی میگویم فنقول فی مثل لا یؤخر احد عمل اليوم لغد در ترکیبش میگویم لا حرف نهی مبنی على السکون لا محل له من الاعراب میگیم لا حرف نهی هست مبنی هست بر سکون محلی از اعراب ندارد اخر فعل فعل مضارع مجزوم لوقوه بعد لا یو آخر فعل مضارع هست مجزوم هست چون لا نه اومده است لا نه از جوازم بود از اونایی که یک فعل رو مجزوم میکردن احدون فاعل هست مرفوع هست عملا مفعول بهی هست منصوب هست الیومی مضاف الیه هست و مجرور لغدن لام حرف جر مبنی بر کسره محل اعراب ندارد غدن هم مجرور به وسیله لام و علا هذا القیاس بر این قصاص بر این قیاس پس تا اینجای کار کتاب تموم میشه کیفیت اعراب رو هم به ما آموخت خیلی زیبا فرموده بود میگه دانستیم که تمام کلمات از حروف هجا تشکیل میشن و اینو هم دانستیم که کلمات فعل و اسم و حرف میباشن و اینو هم دانستیم که کلمات یا مبنی هستن یا مورب و اینو هم دانستیم که مورب یا مرفوع است یا منصوب یا مجزوم یا مجرور و جایگاه هر یکی از اینا رو دانستیم پس از این بعد بر ما سخت نیست زمانی که عبارتی رو دیدیم که به شکل صحیح آن رو بخوانیم و کلماتش رو تشخیص بدیم و تعیین کنیم که اسم و فعل و حرف کدومی یکی هست از اون عبارت و همچنین بیان کنیم مورب و مبنیش رو و همچنین تشخیص بدهیم مرفوع و منصوب و مجزوم و مجرور را و سبب هر یک از این رو که چرا مرفوع هست و چرا منصوب هست و چرا مجزوم بیان کنیم این کار در نزدشان چه نامیده میشه؟ اعراب ما دو تا اعراب داریم ما دو تا اعراب داریم یک اعرابی که در مقابل بنا میاد معرب و مبنی و یه اعراب دیگه همین کار میکن همینی که ما تشخیص بدیم نقش کلمه رو که چه هست آیا از مرفوعات یا از منصوبات یا از مجرورات یا از از مرفوعات یا منصوبات یا مجرورات یا مجسومات همینی که کلمه رو تشخیص بدیم که چه جایگاهی داره مرفوعه یا منصوبه یا مجروره یا مجزوم اینو میگن اعراب پس اعراب دو معنی داره یکی اون معنی که در مقابل مبنی میاد و یکی همین کاری که این کیفیتش رو داره اینجا توضیح میده به عنوان مثال لا یؤخر احد عمل اليوم لغد آورد و اعرابش کرد ترکیبش کرد به عبارت دیگر پس کیفیت اعراب رو هم با یک مثال بسیار زیبا و قشنگ توضیح داد البته ناگفته نماند این کتاب رو ما به درخواست افرادی توضیح دادیم توضیح دادن برای طلاب یا دانش آموزان یا دانشجویان حضوری نبود برای افرادی بود که از طریق تلگرام براشون درس ها رو پست کردیم و این کتاب رو قبلا تدریس نکرده بودیم مطالعه هم نکرده بودیم لذا در حین درس اگر جایی مشکلی پیدا میشد اصلاحش میکردیم که اگر چنانچه قبلا تدریس میشد یا خونده میشد قطعا مشکلات قبلا حل میشدند و اینجا دیگه بر نمیگشتیم که خدا رو شکر مشکلی الحمدلله پیش نیامد و تمام این کتاب در دو روز درساش ضبط شد و خدا را شکر الحمدلله که امروز به پایان رسید موفق و پیروز باشید